Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî husr. Şüphesiz ki insan gerçekten hüsrandadır. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bis sabr. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır.''